بوك 2. 34. 34. тридцать четыре тридцать четыре บนรถไฟ поезде в поезде นั่นรถไฟไปเบอร์ลินใช่ไหมคะ это поезд до Берлина это поезд до Берлина? รถไฟออกเมื่อไหร่คะ Когда этот поезд отправляется? Когда этот поезд отправляется? รถไฟไปถึงเบอร์ลินเมื่อไหร่คะ Когда этот поезд прибывает в Берлин? Когда этот поезд прибывает в Берлин? ขอโทษค่ะ ดิฉันขอผ่านหน่อยได้ไหมคะ Извините, разрешите пройти. Извините, разрешите пройти. ดิฉันคิดว่านี่เป็นที่นั่งของดิฉันค่ะ По-моему, это мое место. По-моему, это мое место. ดิฉันคิดว่าคุณนั่งที่นั่งของดิฉันค่ะ «По-моему, вы сидите на моем месте». «По-моему, вы сидите на моем месте». Где спальный вагон? Где спальный вагон? Спальный вагон в конце поезда. Спальный вагон в конце поезда. และรถเสบียงอยู่ขบวนไหนคะ А где вагон-ресторан? В голове поезда. А где вагон-ресторан? В голове поезда. ดิฉันขอนอนข้างล่างได้ไหมคะ Можно я буду спать на нижней полке? Можно я буду спать на нижней полке? ดิฉันขอนอนตรงกลางได้ไหมคะ Можно я буду спать на средней полке? Можно я буду спать на средней полке? ดิฉันขอนอนข้างบนได้ไหมคะ Можно я буду спать на верхней полке? Можно я буду спать на верхней полке? เราจะถึงชายแดนเมื่อไหร่ Когда мы будем на границе? Когда мы будем на границе? ไปเบอร์ลินใช้เวลานานเท่าไหร่คะ Как долго поезд идет до Берлина? Как долго поезд идет до Берлина? รถไฟจะเข้าช้าไหมคะ Поезд опаздывает? Поезд опаздывает? คุณมีอะไรอ่านไหมคะ У вас есть что-нибудь почитать? У вас есть что-нибудь почитать? ที่นี่มีอาหารและเครื่องดื่มขายไหมคะ Здесь можно что-нибудь поесть и попить? Здесь можно что-нибудь поесть и попить? คุณช่วยปลุกดิฉันตอนเจ็ดโมงได้ไหมคะ Разбудите меня, пожалуйста, в семь часов. Разбудите меня, пожалуйста, в семь часов.